ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي نصيب وللناس حب لطول البقاء فيها وللموت فيهم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ثم أما بعد خوالا إزاه ولا بريبادا سامو господар سي شتو الله تنشانو kome ćemo se, draga moja braća, svim sestri, svi vratiti, jer povratak je neimovan. Kao što čovjek vraća mnoge stvari, ono što uzmeš iz zemlje pa opet vratiš u zemlju. Ono što uzmeš od nekoga pa pozajmiš pa vratiš, tako ćemo i mi svoja tijela, svoje živote vratiti onome koji je stvorio ih. Allahu s.a. I doćemo pred uzvišenim gospodarom, Allahu s.a. stati pred njim, noseći samo svoja dijela. Samo svoja dijela. Pa pogledajmo svoje dijela, draga moja braća sestre, kako ćemo donijeti pred gospodarom svih svjetom Allahom Đerešanom. Doista, u džanet neće ući niko, ama niko, sve dok se potpuno ne očisti od bilo koji grijeha, bilo kojih majkavosti, bilo kojih strasti, požuda. E to je obećao naš gospodar i njegov poslanik Muhammed sallahu sallam. Donosimo salavat i salam na najboljeg uzora miljenika, našega vjeroučitelja, Allahov poslanika Muhammeda sallahu sallam. A zatim Draga moja braćo, sine, sestro, islamu, mi smo prošlu srijedu, hvala Allah, nešto na tome, govorili o trudbenicima, o trudu, kako Allah je nešanuhu i kako njegov poslanik Mohamed Ali Sadam postiću vjernika i vjernicu da idu ka trudu, da se trude. Allah je nešanuhu jedno od kuranskih ajeta sura Imran kaže wasariu ila mafira i požurte ka mafiratu ka oprostu gospodara svoga požurimo ka Allahu Đelešanu doista vjernik kada osjetiš težinu na svome tijelu, u svojoj duši, poveća istihfar, jer ta težina je tvoj grijes, naši grijes, kojeg nosimo, a nismo se još oslobodili ih. Kada osjetiš da ti nešto slabo, teško ide, to su grijesi. Kada osjetiš da ti je, da ti majka na faka, da ti znači, slabo ide. To su grijesi. Kada te ne sluša neko, kada te ne cijeni nešto, to su grijesi. Pokajmo se gospodaru svi svjetova. Kao što kaže uzvišeni Allah Žanu u ovom ajetu, požurite kao oprostu. Požurite kao oprostu. Prije nego što ne dođe slučaj ili dokaz proti nas, a to je melek smrti koji će nam uzeti naše, našu dušu, odvojiti je naših tijela i onda nema povratka. E, zamislite koliko bi čovjek dao, vallahi koliko bi dao da je najbogatiji čovjek ovoga svijeta, kad mu Allah pute meneka smrti uzme dušu, pa vidi istinu. Koliko mi je dao da kane estagfirullah, ja za te mi Allahu kajem. Sve mi dao. Sve mi dao. Ali, šeitan ne da. Šeitan ne da. Ne da i strast. Ne da žena. Ne da djeca. ne da majka, ne da otac, ne da dunjalog, a sve je radnju prokleto, vadi isposlanik Ali Salama. Osim onaj koji je koji učen, koji uči, koji traži ilm, koji traži znanje. Ali mi opet žurimo, žudimo ka time. Zato Ebu Hurere, da mu sallam smiluje, prenosi predaju da je čuo Allahu Rasula Muhammeda sellem da je rekao požurite sa svojim dobrim djelima. Požurite sa svojim dobrim djelima Prije nego li što će se, prije neće se pojave smutnje koje će nastupati kao što nastupna, nastupa mrkla noć. Smutnja, ovo hadisu kare se, u objašnjenju, da će smutnje ići jedan za drugom. Znači, ne jedna, samo što prestane, druga će doći. Spanalo. Nema prekida. Kad dođu smutnje, o hadisu poslanih slakane, nema prekida u smutnjama. Ona smutnja jede iman, jede vjeru, jede porodicu, jede sve što je hari, što je dobro. Pa idete. Zato Allah poslanik sa nam je kazao požurte sa svojim dobrim djelima, požurite sa dobrim djelima, prije nego što se mnogo deje smutnje. Jer ta dobra djela će čovjeka izgraniti, očuvati, sačuvati od tih smutnji. Neće pasti na iskušenjima. Tako da će čovjek, kada je Allah poslanik sa nam dalje, osvanuti kao vjernik, a omrtni kao nevjernik omaknuti kao nevjernik. Samo za 12 sati nevjernik. I sutra si kazao, la ilaha illa Allah, Muhammed Rasulullah. A najveće je poslije akšama negira čovjek. Bolete koji je, koliki će biti smutnje. Omrknut će kao vjernik, kada Allah, Allah posljedno tom dalje. A osvanuti kao nevjernik. Subhanallah. I prodavat će svoju vjeru Prodavaće, zamislite, poput pijace, poput robe. Prodavaće svoju vjeru za ovaj bezvredni dunjalog. Za bezvredno. Subhanom. Zato oni koji žele da se trude, nek se pripreme da smutnje koje je Allah poslanik Ali Salam kazao u ovoj predaji ova predaja je li vjerodostojna, može me naći u sahihu imama muslima. Subhanallah. Požurimo, draga moja braćo, sene sestre, nemoj da se uspavamo. Nemoj da se uspavamo. Budimo mu'mini, budimo vjernici, poput rosne kiše, poput one kiše koja kada u proljeće se spušta u gospodana svim svijetoma, ona je pozitivna, ona je dobra, ona daje plodove, ono iznije niče. Daj da i mi budemo oni koji ćemo iz koga će proniknuti, iznuti hajedli stvari. Gdje će se ljudi vraćati ka la ilaha illallah, muhammed rasulullah. Daj da budemo doktori, oni koji smo čisti od grijeha, da bi smo mogli druge liječiti. Jer doista danas je mnogo molestiji, brate i sestri. Mnogo molestiju. Mnogo minusa. Ali kada taj virus napadne, virus napadne ima vjeru, Allah stane. Da nas Allah sačuva od smutnje iskušenja u neuvjeri sam. Allah, amin. Zato, pogledajmo ashaade poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam, Allahu akbar. Prenosi Džabir, da mu sallaha smiluje, da je bio, jeli, u bitci na Uhudu. Pa neki čovjek prišao Resulu Muhammedom sallaha sallame i kaže mu, ja Resulullah, ako pogne, vječu, Pita se Ashab, pita se čovjek, pita se vjernik, gdje ću? Da li mi se postavljamo pitanje, kao što je ova sva postavlja, gdje ću, Allah moj? U dženetini, u matru. Kaže mu, Resul sallahu sallame, u džennet. U džennet. Pa kaže, ovaj je zatim, subhanallah, imao je šaku u ruci, u šaci imao je jeli, hurme, pa je bacio i požurio molit se na putu dok, dok nije preselio povinu u toj vici. Bileži jeli u predaju ima Buhari muslim. Zato, brate i sestro, gospodar svih svjetova, kada ti njemu požuriš sa dobrim djelom, on ide ka tebi. On ide ka tebi. Kao što dolazi predanja od Enesa Nimani, kada mi sada smiluje, da je kazao Allahu poslanik Ali Salam, preostići od uličenog Allaha će ono govor, Allaha spatali da kaže, kada mi se moj rob približi za pedalj, Allah, kada mi se moj rob približi za pedalj, ja se njemu približi za podlatkicu. Kada se moj rod primiži za podlaticu, ja mu se primiži sa dvije podlatice. Kada moj rod ide prema meni, dolazi konačajući, ja prema nju idem žureći. I doista, Allah Njeršanuhu se približava i udaljava svojih robova. I mi kao muslimani, vjerujem u to. Približava se onda kada mi Allahu se hoćemo približiti. A udaljava se onda kada se mi počnemo udaljavati od Allaha smatana. Zato požurimo ka Allahu smatana. Požurimo sa svojim dobrim dijelima. Jer Allah jedini zna kad će kod nas Allah se vraziti. Zato Ibn Abbas da mu se Allah smiluje prenosi da čuva Allahu poslanika ali salama da je rekao dvije blagodati odmanu većinu ljudi znači odmanu odlaze ljudi u odmanu kada je poslanik ali salama zdravlje i slobodno vrijeme koliko smo ja i ti, brate, i cijene sestro u obmani. Koliko koristimo zdravlje prije bolesti. Koliko koristimo slobodno vrijeme prije zauzetosti. Blago li se onome robu koga Allah zauzme i koga Allah nješanu uposli. Kao što dolazi predanja koji je vjerovostan Allahu poslanika ali islama, da je rekao Allah poslanik, je Allah želi dobro, uposli ga. Rete, postaneš trudbenik, onaj koji se trudi na Allahu Allahovićanu trud. Pa kažu, ja Rasulullah, shabi, kako ga uposli? Kad tako što čini dobra djela. U drugoj predaj kaže, omili mu. Kaže, ja Rasulullah, šta mu omili? Omili mu. Šta mu omili? Djevojku, momka, dunjavog. Ne. Omeni mu dobra djela. Dobro je djelo da se oženiš, ali u ime Laha. I da se udaš u ime Laha. I da stekneš na faku u ime Laha. I da doneseš porodicu u ime Laha. Koliko nas kad krenemo na fakultet, nauku, koliko nas kad krenemo na posao, kada bismila u ime Laha ide. Ne samo jezikom, već doista srce, vjerom u Allaha smatrala da je on naš gospodar. Mora će nas sada Allah pomoć. Mora će nam Allah razbiti brihu, tugu, očaj. Ili vjernik, vjernik stano živi u nadi ka boljem sutra. Ka boljem danas, ne sutra, danas, večeras. Da će doći hajr, da će doći dobro. Da će doći na faka, da će doći risko. In Allah je huva razak, Allah je obskrbitelj. I hvala njemu, subhanahu wa ta'ala, na tome. On je taj koji upućuje svoje robove na put. I samo trebamo da s najljepšim ponašanjem, ahlakom, trudnom zalaganjem, da slijedimo put Allahov poslanika Muhammeda alaih sallama. Da bi ovi ljudi oko nas shvatili da taj život koji ti živiš, da treba i ona treba i on. Da ono knjigu koju čitaš, da treba i on čitati. Da ono koga slijediš, da treba i on slijediti. Jer mu je teško, jer mu je tegovno živjeti u tami, u dolumatu. Želi nur, želi svjetlo, želi uputu. Samo mu treba lijepo pokazati. Treba mu lijepo objasniti. Gledajte, brate i sestro, subhanallah. Gledaj koliko mi spavamo još. Poznata predaja od Ajše, da je se Allah smiluje, da je upitala Allahov poslanika ali salama, nakon što bi klanjajući, klanjajući noćni namaz, kada otekle bi u noge. Pa kaže mu Aisha, ja Resulullah, o Allaho poslaniće. Kako? Zašto to činiš? Kada ti je Allah oprostio i prijašnje i buduće grije. Je li kom nama oprostio Allah budu, prošle i buduće grije? Moraš niko pomaliti. Da kada Allah je mene oprostio sve grije. I ono što sam radio i što ću raditi gospodine. Pogledajte našeg uzora, Rasula Muhammeda sallahu alaihi sallam. Otekle mu noge, brat. A danas muslimanima, do noge, otiću jezici. Otiću ono što bi trebalo otići, ali samo zadnji zbog Allaha spantala. Da Allaha slavi gdje je nešanova. spašen je onaj koji bude sačuvao svoj jezik. Spašen je onaj koji bude sačuvao svoj jezik. Većina ljudi će biti stavnici džehennema. Većina, zamislite. Milioni, milijarde ljudi će biti zbog jezika iz Pa se upita čovjek, Allahu moj, jesam ja taj? Čuvam ja svoj jezik. Čuvam svoj spolni organ. Allahu akbar. Kada je Allah poslanik, ali se nam ajiši, na pitanje, zašto toliko klanja? Na fila je, nije fac. kaže za da ne budem zahvalni rob. Allahu akbar. Allah toliko nam je Allah dao nije nijemeta. Toliko mi, hvala Allahu, možemo biti u svojim životima blagodati. Blagodati. Da li mi, da li mi Allahu zahvaljujem na tim blagodatima dovolj? Neka se čovjek povoji kažeš Allahu, možeš li mi oduzeti? Ne zahvalim ti dovoljno. Pa šta onda? Allah. Subhanallah. Allah, blagodati. Allah. Svako od nas. Allah je svako od nas koji lavo pada na seždu. U ovom vremenu je toliko nam Allah dao nijemeta. Toliko blagodati. Subhanallah vidiš čovjeka, Allah ga kuša, samo što je domio djete, djete bolesno. Vidiš drugog čovjeka, samo što je krenuo da nešto živi, Allah mu dao kušlju, sve mu izgorilo. Vidiš čovjeka, samo što je krenuo, žena mu preselila, muž ju preselio. Allah. budimo Allahovi zahvalni robovi. Ibn Mesud, da mu sva Allah smiluje, subhanallah, prenosi prelijep hadis, prelijepu predaju, a to je da čuva Allahov poslanika, ali slama da je rekao, dženet je svakom od vas bliži nego što je sveza na vašoj obući. Allah, dženet je bliži svakom od vas. Znači, ta, to, onaj koji se trudi, koji želi džennet, on je tako blizu, kada je Allah poslanik, ali sa Bliži nego što je sve za odomuće. A drugo je predaj kraga od naše košulje. Kraga, da bi se kraga. Evo je. Aj, također je džennet. Kada je Rasulaj? A također je džennet. On je blizu. Samo što nismo zakorači. Samo što nismo ušli. Kako? Onako, brati i sestru. Allah pošalje mene ka smrti. I gotovo. I se džanetlija ili jehenemlija. Blizu. Tako blizu. A tako u našim nekako životima, tako su džanet i matra nekako daleko. Negdje tamo. Kažem, u Australiji. <laughs> Jurnalje, jurnalje. Neće oni nas. Pa neće, ma, neće nakon. Pa opet, pa opet, pa opet. Zato budimo najbolji ljudi, najbolji vjernici. Ali jedni je takvih i kazao Allahu poslanika što prenosi od Thauban Abdullaha in Busa el-Eslimija. el eslimija da mu sam nas minuje, da je čuva Allahu poslanika, ali sam da rekao, najbolji čovjek je onaj kom je Allah dadne dug život. Dadne mu dug život, dugo živi, ali stalo radi dobra djela. Subhanallah. Nije, pa ja ću Ramazan post, pa poslije toga da će napiti. Ne, stalo radiš dobra djela pa ja ću prije ispita Allaha dobiti, moliti, a poslije ispita ovdje ja malo senučiti. Ne ide. Kad je poslanik znao stanu, radiš dobra djela. Nekad, kad mi hoćemo. Kad ja hoću, ajde ja malo kad i klanjam. Malo da postimo, dobro. Da. Teško mi je pa ću ja Allaha jeli, pomoć, Allaha tražiti pomoć, pa ću Allaha pomoć i onda ću ono, opet ostaviti to što sam radio. Zato, brate i sestro, sjetimo se svima nama poznatog hadisa Rasula Muhammeda i Salama, koji pravno se Enes i Limani, da mu se Allah smiluje, da je čuo Allaho poslanika i Salama rekao, mejta, mrtvaca, pratu, prati tri stvari. Dvije se stvari vraćaju, a jedna ide sa njim. Vraća se i metak i njegov porodca, a sa njim idu njegova, njegova djela. A sa njim idu, idu njegova, to jest ostaju njegova djela. Allahu robe, ti koji se trudiš, znaj dobro da ćeš trud svoj pred uzvišenim gospodarom vidjeti. To je Allahov obećanje. Jedno od velikih blagodati koji čeka svakog vjernika i vjernicu jeste blagodat na sudnjem danu. Blagodat da će svaki vjernik i vjernica e, moći vidjeti gospodara svih svjetova Allaha smadana. Prenao se Enes ibn Malik, da mu sam nas miluje, to je Ebu Hureyre, da mu sam nas miluje, da su ljudi upitali Allahu poslanika Muhammad a.s. Ja, Rasulullah, hoće li moji vidjeti na sunnjem danu našeg gospodara? Pas, pa je Allahu poslanika a.s. odgovorio, da li imate problema vidjeti mjesec kada nema oblaka u noći? Pa kažu ne, Allaho poslaniće. Pa da li, mož, da li imate problema i vidjeti sunce kada nema oblaka na nebesima? Pa kažu prisuti ne, Allaho poslaniće. I nastavlja dalje Allaho poslanih, ali sanam. Tako ćete ga vidjeti. Ljudi će na sunjem danu se gumilati bit u gomilama. Biće im teško. Proživljeni, goli, bosi i neosunećeni. Svi na jednom mjestu, na mašaru, na mjestu okupljanja i čekaju presu. Pa će im biti nečeno ko je nekoga obožavao, neka ide sa njim. Pa onaj koji je obožavao mjesec, iće za mjesec. Onaj koji je obožavao sunce, iće za sunce. Onaj koji je obožavao tagute, nasilnike, silnike, vladare, koji su nepravedni, šeitane, kipove i ostale stvari, iće za njima. I ostaće samo ovaj umet, kada je poslanik Adesana ali sa njima će biti i munafici. Ona će doći uzvišeni Allah Jeršanu kajati ja sam vaš gospodar. Ja sam vaš gospodar. Allah. A oni će kajati ovo je naše mjesto dok ne dođe naš gospodar mi ćemo ga prepoznati. Pa će nakon jednog vremena opet se Allah Jerešanu ponjaviti, rekavši im, ja sam vaš gospodar. A oni će kadati, ti si naš gospodar. Ti si naš gospodar. Onda će ih pozvati i postavit će most na dvije strane ispod koga je Jahannem postavće most na dvije strane ispod koga je džahnem. Ja ću biti prvi poslanik kome će biti dozvoljeno da ga sa svojim sljedbenicima pređem. Znači, sina Čupri. Prvi poslanik. Toga dana će samo govoriti poslanici, niko drugi. Govoreći, Allahu, spašavaj, spašavaj. Allahu, spašavaj, spašavaj. Znači, sestra, vidiš ispred sebe most, koji je tako tanak, a ispod žene. To je naša priča. Nema ni babe, nema ni majke, nema ni prijatelja nema ni kuće, nema ni auta. Ima samo gospodar uzvišen. Onolika kolika poneseš dobra dijela sa sebom, tako ćeš brzo prijeći sina Čupriju. I ja i ti. Malo si ponio, vidjet ćemo kako će biti. I nastavlja dalje Allah poslanik alaihi sallam U džahennemu su kuke slične trnju sa'dana. Jeste li videli trn sa'dana? Upitao Allah poslanik alaihi sallam prisutni. Na što su oni kadali da Allah poslaniče. Pa je poslanik alaihi sallam kazao te kuke će biti poput trnja sa'dana osim što njihov veličinu jedini zna uzvišeni Allah Đerešanu. Neki će biti upropašteni zbog svojih dijela Pogledajte, kada je poslanik Ali Islam. Neki će biti upropašteni zbog svojih dijela, a neki iskomadani, a potom spašeni. Znači, to drvo sada će ih hvatati. Zamislite, uđemo u, u običnu ostrugu, jele, pa kad izvijemo, jele, boli, puno trnja. Dok ovo trnje, brate i sestro, će komadati ljude neke basti u jehennem. Oni koji uhvati pa se izvuku, pa krenu dalje i pređu, spašeni su, jesu iskomadani, a su spašeni. Pređu su, alhamdulillah, most. Idu dalje ka Allahu, djelšanu. Kada Allah, djelšanu, bude htio ukarati svoju milost u vatri nekim osobama. On će narediti melikima, otiđite, izvedite one koji su obožavali mene. Otiđite, izvedite one koji su obožavali Allaha Đanešanuhu. Meliki će izvoliti prepoznavajući po tragovima seždi. Allah je šano zabranio vatri da prži tragove seždi. Biće izvedeni iz vatri. Cijelokutnog čovjeka će vatra pržiti osim tragova seždi. Oni će izvjeći iz vatri potpuno sprženi, kada Allah poslani gdje se Pa onda će na njih se posuti voda života i će biti oživljeni, proživljeni. Ugljeni sami. Pa će gospodar svih svjetova dati da se pospu vodom života. Pa će početi bujati, kada je poslanik Ali Selam, pa će početi bujati poput sjemenki kada, na, kada na, nanesu bujice kad dođe voda, jele, pa sjemenke počnu muljati. Tako će i ljudi koji budu izvedeni iz džahennema, vjerova su Allaha, Allah upada na seždu, ali su činili velike pogreške. Nisu očišćeni dok tog trenutka. Sjemenke, zamislite, iznikući poput sjemenke. kada vidiš, brate i da evo proljeće, kada vidiš da nešto niše, sjeci kako će biti tim ljudima. Allah Tada će Allah njenu što završiti sa suđenjem među robovima i ostaće samo jedan čovjek iz dženeta i vatre. Završio suđenje. Ali je ostao čovjek između dženeta i vatre kada je poslanik Ali Salam. To je posljedni stanovnik dženneta koji će ući u džennet. On će biti tada okrenut džennemskoj matri. Pa će kadaći, reće on, Allahu je rešanu. Gospodaru, okreni moje lice od ove vatre. Zatro me njegov zapah, a spalila me njegova žestina zatrova se, ne mora diše. Samo okreni moje lice od Jehennema. Samo okreni. Allah će ga pitati, a šta ako ti udovoljim, hoš li više išta tražiti? Što više išta tražiti? On će reći, ne tako mi tvoje tako mi tvog dostojanstva, reče čovjek. Pa će Allahu dati ono što hoće od običajanja. Znači, da, da, da, da, da, dok ga Allah išanu jedno ispuni ono što je trajno dolar. Pa će ga Allah okrenuti njegovu lice od vatre i kad ga okrene prema džennetu, ka džennetu, jer ima samo džennet i džennet, leva, treće, pet, četvrte strane. Znači, okrenuti od džennema, okrenuti ka džennetu. Pa kaže, on će vidjeti u djenetu svijetne bašte. Svijet, ljepot. Šuti će koliko Allah bude htio da šuti. A zatim će kadati, gospodaru moj, primakni me vratima dženeta. Samo je malo primakni. Malo sam udaljen, jel? <laughs> Hoću samo da vrata dženeta. Jer mi ono mi se svima tamo unutra a malo mi je daleko, ne vidim sve, ne vidim prostranstvo. Primakni me. Mi se možemo primati džennet, možemo mi ne la ući džennet. Tražit od Allaha njegovu milost, svojim dobrim djelim, i baletom, kao Allah ospatala. Allah će mu karati Pa zar nisi dao obećanje da nećeš ništa tražiti osim ono što si već tražio? Čovječe karati, gospodaru moj, nemoj da bude najdesretniji tvoj rob. Gledajte kako čovjek, ono, ha, tepa Allahu Đerushanu. Mi danas nećemo tepati, treba tepati Allahu Đerushanu, prije nego što ovdje dođe meni smrti. Na kako on kaže? nemoj Allahu da budem tvoj najsretniji rob. Daj da budem radosan, daj da budem sretan, daj da moj čio, daj da imam nadu, daj da živim kao vjernih i vjernica. Allah će mu reći, a šta ako ti odovolim, pošto više ništa tražiti? A on će kadaći, ne tako mi tvojega dostojanstva, reće čovjek, pa će Allahu dati šta hoće da da odobršanje. Allah će ga primaknuti vratima dženneta. Allahu akbar. Allahu akbar. Džennet. Vidi blagodati dženneta. Vidi kako mu mu'mini mu'minike uživaju dženneti. Vidi dvorce. Vidi bisere. Vidi starak. Vidi dženetske rijeke. Vidi nepotu koji nikada nije vidio. Ali nije ušao još. Jesmo lijepi. Ali nisi još ušao. Allaho, robe, nismo još ušli u djelom. Nemo da se opuštamo još. Čovječe tada kada dođe do vrata dženevskih, vidjeti svu njegovu ljepotu, radost i veselost u dženevki. Pa šutiti onoliko kako Allah bude htio, a ona će reći, gospodaru moj, uvedi me u dženevki. Ona uvedi me u dženevki. To ću ja sam pred vratima dženevki. A uvedi me u dženevki. Možda užijem u dženevki. A tamo je doista prelijepo. Šta ja, nema ovdje ništa. To mi trebamo sebe upitati. Jer smo na dobranku, na ovom svijetu. Uzvišen je Allah jer će mu karati tada teško tebi, o sine Ademov. Zar nisi dao riječ da nećeš više ništa tražiti od onoga što ti već date? Što, ti, što si tražio? A on će karati, gospodanu moj, nemoj me učiniti tvojim najnesretnim robom. Da pa da budem sretan. Ta će uzvišeni Allah ješao zasmijati se i dozvoliti mu da uđu ženet. Rekavši mu tada gospodar svi svijetu. Za ženi. Zamisli danas oni koji idu na fakultet, rektor ti kaže za želi šta hoćeš. Znamiš ti koji radiš u firmi, da ti kaže gazda koji je bogat za želi. to ono malo, pa, par godina, šta mu što je spoznalo, kad mu kazao da želi, imao bi mnogo želja. <laughs> Mnogo, mnogo, mnogo želja polijedni papir, papira napisa, od djeteta. E zamislite, čovjek, koji je brate i sestro osjetio džehennemsku vatru, bio u džehennem. Šta će željeti? Mnogo. Želeće toliko kada će na kraju stati, ne zna više što želi. Sve. Ne znaš šta da poželiš. Pogledajte, brate i sestro, Allahove milosti. Nad ovim robom koji posljednji ulazi u džennet. Gledajte nastavka ovog hadisa. Smanav. Allah će mu reći to i to pa će on poželjeti. Tako što će ga Allah posjećati na željenu govoreći mu nisi to i to poželio, poželio to. Ja. Ja. Gledajte gospodara našeg Allah. Kad sve do, ne znam više šta. Allah će mu kadati svoje milosti. Ma sam, moram vizi to i to. Poželi i to. Pa poželi i to, pa poželi i to, pa poželi i to. Smara. A on će naravno želiti. Neću ništa da ima reći, ali malo to. Ne treba mi. Sve što može se uzeti. Spadalno. Kako je sin Adamu, kao na dunjalu, bilo ono ne uzeti. Tako je ovaj zadnji jedan, a učimo jedan pa da. Sve što pođem, sve što više mogu uzeti, što da ne. Spadalno. Sve dok Allah Njerešanu ne ispuni sve njegove želje tada će mu uzvišeni Allah kazati tebi pripada to i još toliko. Allah Tebi pripada to što si poželio, sve to, jel? I što ja, jel? Govorio i još toliko. Allah Ovu predaju možemo naći kod imam Buhari i muslima. Poslušajmo primjer, subhanallah, koliko dova istinskog vjernika je hajir dobra, pozitivna. I ne bi šeji me prenosi, jedan sa lance prenosilaca, od Omer ibn da je rekao Dobila je moja sestra porođajne bolove, pa su me istinu iskućili. Znači, napolje. Pa sam otišao kod Kabe, sjeo sam, pa je došao Allah, poslanik ali sam klanjao koliko je htio klanjati. Kada je završio, okrenuo se i izašao. A ja sam krenuo za njim, pa je poslanik ali nam stao, rekavši mi, ba zar me nećeš ostaviti na miru? I dan i noć me uhodiš, ideš za mnom. Pa kaže, Omer, u poboju sam se bomen. Pobojao sam se da neće nakon ovih riječi doći dola proti mene. I svi su oni vjerovali poslanik. Samo i svoje ovlost nisu htjeli da ga primati. Pa se Omer mi hata pobojao da neće doći dalje dola proti njega od Allahov poslanika i sama. Pa kada je, ašanu la ilaha illallah, wa ala muhamda rasul, wa alaika muhamda rasul. I prihatio islam. Omer mi hata. Pa mu je kazao Allah poslanik ili sanam o Omere, sakri to što si kazao. Teško je vrijeme. Ma kaže mu Omer, o Allaho poslaniće, tako mi onoga što te je poslao sa istinom, neću kriti ovu istinu kao što nisam krio svoj jahelijet i svoj, svoj prijuši život. I ono je Omer, jednu hatam izašao, jeli, i krenuo da poziva druge, druge u islam. Najveće mu također prelijep primjer subhanallah, našeg uzora Allahu poslanika alaih sanana. Bileži imam, Tirmidhi, jel Ahmed, sa ispravim lance, prenosi nas od Ibn Abbas, je rekao, Došao Allaho poslanik ali sa nam jednog dana pred Kabu i klanjao je. Pa došao Ebu Džahl, rekao šimu e, zar ti nisam zabranio da klanjaš? Zar ti nisam zabranio da klanjaš? Zar ti nisam zabranio da klanjaš? o oholost Ebu Džahl. Tri puta kada je poslanik ali sa nam. Kada Allaho poslanik ali sa završio namaz, odgovorio mu je riječima i ukrenuo se od njega. Pa je Buđehr kazao, ti znaš da ja najviše imam ljudi uz nas, koje mogu pozvati ovdje, koji će stati uz mene i braniti ono što ja zastupam. Ti znaš da niko ništa mi ne može i da ja imam vojsku uz nas. Kad je poslanik Ali Salam, tad mi je Allah je šanu objavio ajed, neka on pozove one koji hoće da pozove, a mi ćemo pozvati meleke kazne za danje. Kad je Ibn Abbas, tako mi je Allah, da je pozvao samo jednog čovjeka, tada je Buđa. Sa njim bi se zabavili meleki Azaba, meleki čuvari Žehennema. Allah. Allah. I na kraju ovog predavanja najviše moj jebi koliko je Allah poslanik ali sam trpio na putu istine a mi nemamo od tog iskušenja ni trunut još koliko on ima a strpio je se a mi odmah galan odmah tati nećeš kosti i ostalo To je dokaz slabosti naše vjere. Slabosti da smo, nismo shvatili, skontali kakav je ovo put. Koji smo već kačili. Imam Buhari i muslimački hadis, pravda je vrlo dostojna. Prenosi od Ibn da je jednog dana Allah poslanik ali sallam klanjao pored Kaabe. Subhanallah. Sjedio je Ebu Džehl i njegove pristalice oko Kaabe. Pa je rekao Ebu Džehl, ko će donijeti utrobu od one deve, od tog, tog, tog čovjeka koji juče je zaklao devu? Pa staviti na leđa i vrat poslani, poslani Muhammedu kada bude pao na seždu Allah. Allah. Je li nam iko to učinio? Kada danas smo se ne možemo mi u džanje više. Dosta nani. Gdje će čovjek? Kreš u džanje. Je ti iko stavio uslom od ne odeće se Allah poslanik Kabe. I kada je izašao iz Meke, vratio se u Kabe. Oslobodio u Kabu od ono nešto ne valja. Da nije napuštao nikada. Spanalno. Pa jedan najnesretniji čovjek tada ustao je i rekao ja ću oholnik. Donio je utrobu deve. I kada je Allah poslani ga lišanam pao na seždu, Allah je lišanu stavio je utrobu deve na vrat i leđa Allahu poslani Muhammed sallallahu alaihi Pa se toliko smijali i nasmijali Ebu Džahli i njegova skupina da su smijeha kaže, obarali jedan na drugi. Cikotili se. I smijavali Rasul Ali sa nama. Sve dok nije došla Fatima, čiji je Allah poslanik Ali sa nama, tada je bila djevočica. Uzela je jadnica tu utrovo deve i polako spuka skinula sa leđa svoga babe Allah poslanik Ali sa nama. i počela je da vređa i galani kod djevojčica najbužehla i one koji se od smijeha gube. Pa kada je Allah poslanik ali sam završio namaz, učinio dobu Allahu smatala rekavši tri puta Allahu moj, ja se tebi žalim od ovoga i od tebe tražim pomoć protiv kureše viđa. Kad su čuli dovu Allahog poslanika ili slama, istog momenta su stali. Prepali se. Prepali se. E, ide dova. Ne svači je dova. Dova Allahog poslanika ili slama. Zatim kaže, gospodaru moj, ti se pozabavi i kazni ih. Kazni Džehla, Ebu Džehla, Ibn Hišam, Ukbatu Ibn Ebi Rabiju, Šubata Ibn Ebi Rabiju, Al-Walida Ibn Ukba, Umeja Ibn Halefa, Ukbata Ibn Muaja. Ispomenuo je Ravija sedmoga, ali ne zna se koje ime, sedmoca je bilo. Dok ima Muhari, jel, prenosi da je to bio Umeje ibn Emnil Walid. Kazao je Abdullah ibn Mesud, da mu se Allah smiluje. Tako mi onoga koji Muhammeda poslao sa istinom, vidio on sa sve ove ljude, sused morisu, koji su ubijeni i pomajani kao trupovi na, na danu bedra. Sused Morica. Pa su potom odlučeni i bačeni u jedan bunar kao poniženje njima ono što je Allah tražio od Allaha poslanik sam tražio od Allaha ono se obistinilo tako da su poniženi bez vjere, bez dina u kufru, nevjestu kao protivci Allahov poslanika ali sama oči su Allahov Allah spadala zamislite kakvu kazna prestoji takvima čuvajmo se dovi madluma, dovi onoga kome je učinjena nepravda. Da molim Allah Njerešanuhu da nas on subhanahu wa ta'ala pomogne, da nam se smiluje, da budemo do koji će se truditi na Allahom putu. Molim Allah Njerešanuhu da sačuje od gaflata nemara i da ovo bude dokada nas, a ne protiv nas. Allahum amin. Assalamu alaikum.